Good morning. Jó reggelt. It is an honor to be with you. Megtiszteltetés itt lennem veletek. And you have been and continue to be a great encouragement to me. És nagyon nagy bátorítás voltatok a számomra. In fact, you are doing what Jesus wants his church to do. Uh, igazából azt csináljátok, amit Jézus szeretne, hogy egy gyülekezet végezzen. Uh, I was so encouraged to watch the pictures of the trip to Ukraine nagyon bátorított az ukrajnai missziós útnak a bemutatója. Uh, because Jesus wants us as his people to reach out to those who are suffering. Mert Jézus azt szeretné, hogy, hogy mi, mint az ő testek, kinyúljunk azok felé, akik szenvednek. And so thank you for modeling that for me. És köszönjük, hogy ezt így bemutattátok a számunkra. This morning I want to talk about faith. Ma reggel a hitről szeretnék beszélni veletek, vagy nektek. Faith is the key or a key to the Christian life. A, a hit az egyik kulcs a keresztény élethez. In fact, the apostle Paul said this in 2 Corinthians 5:7. Pál apostol az egy a második Korintus 5:7-ben ezt mondta. He described the entire Christian life. Leírta, lefestette az egész keresztény életet. He said, "We walk by faith, not by sight." Hit, hit által járunk, nem látásban. So from beginning to end, we live a life of faith az elejétől a végéig a hitből éljük az életet. But sometimes we get confused about what faith is. De néha összezavarodunk azzal kapcsolatban, hogy mi is a hit. And at times we uh, we can't figure out what does that mean to me today. És néha nem tudjuk uh, így kitalálni azt, hogy, hogy igazából ma ez mit jelent az én számomra. And so this morning we're going to take a few minutes to look at the life of one man. Uh, Ma reggel szeretnék megnézni egy férfi életét. And that is Abraham, who is described in Hebrews chapter 11. És ez Ábrahám lesz, akit a zsidók 11-es fejezete ír le. Now a couple of things about faith before we look at Abraham. Mielőtt még megnéznénk Ábrahámot, egy pár dolgot hagyosszak meg a hittel kapcsolatban. We must understand the nature of faith. Meg kell értenünk a hit természetét. Faith means that at a moment in time I choose to trust God. A hit azt jelenti, hogy egy bizonyos időpontban uh, azt dönt, úgy döntök, hogy hiszek uh, Istenben. That every moment of every day I am to choose to trust God. Az életem minden egyes napjának, minden egyes pillanatában dönthetek úgy, hogy bízok Istenben. Now, a couple of things about faith have been very encouraging to me. A hittel kapcsolatban egy pár dolog nagyon bátorító volt a számomra. One of them is found in Hebrews chapter 11 in verse 2. Az egyikük az a Zsidók 11:2-ben található. Paul is talking, or the writer is talking about faith. Az író a hitről beszél. And he says that by faith men of old, that is men and women in the Old Testament, received approval azt mondja, hogy ennek a hitnek az alapján kaptak bizonyosságot a régiek. Now, in a way, it's a strange statement. Bizonyos módon ez egy nagyon furcsa megállapítás. What does it mean to receive approval? Mit jelent az, hogy tanúbizonságot nyertek a régiek? Well, he is describing faith that we have and then God's response to it. Leírja azt a fajta hitet, ami nekünk megvan, és aztán az, hogy Isten erre hogyan válaszol. And so what the writer is saying is that every time we exercise faith or trust in God. A Biblia azt mondja, hogy minden egyes alkalommal, amikor gyakoroljuk a hitet vagy bízunk Istenben. God says, I approve of your faith. Isten azt mondja, hogy én biztosítalak, vagy biztosítékot adok neked a hiteddel kapcsolatban. Now there are two ways for someone to approve. Kétfajta mód van arra, hogy valaki így tanúbizonyságot adjon erre. Perhaps you've had some teachers in school like I've had. Lehet, hogy voltak olyan tanáraid az iskolában, mint amilyennek nekem. In some cases you do very well on a quiz. Ha vala, egy, egy tesztben nagyon jó eredményt érsz el. And certain teachers will just stare and say, fine. Néhány tanár csak így, így áll és azt mondja, hogy jó. No encouragement. Semmi bátorítás. No excitement. Semmi uh, lelkesedés. And worse of all, no smile. És a, ami a legrosszabb, nincs mosoly. But another kind of approval is this way. De egy másik fajta elismerés when my children were young and they were going to school, amikor a gyerekeim kicsik voltak és iskolába jártak, when they would do well, amikor jól végezték a dolgukat, my wife and I would we would applaud feleségem és én megtapsoltuk őket. And we would smile. Rájuk mosolyogtunk. And especially when they were very young, we would hug them. És amikor még nagyon picik voltak, akkor megöleltük őket. And, and these little kids would have these huge smiles on their faces. Ezek a kicsi gyerekeknek ilyen hatalmas nagy mosoly ült ki az arcukra. Or if you've ever had a child who did well in an athletic event. Vagy hogyha volt egy olyan gyereked, vagy gyerek, aki, aki valami atlétikai sportban nagyon jó eredményt ért el. Perhaps they kicked the winning goal in soccer. Vagy például ők rúgták be a, a nyertes gólt a foci meccsen. Well, the parents on the sideline are going, yes, yes! A partvonal mellett a szülők ott állnak, és igen, igen, igen, drukkoltak. Okay. That's the idea of Hebrews 11 too. A zsidók 11.2-nek ez, ez a fajta dolgot takarja. That when we put our trust in God on a daily basis hogyha a napi szinten Istenbe helyezzük a bizalmunkat. It's as if God stands and he begins to applaud. Az olyan, mintha Isten felállna és így megtapsolna. And he has this smile on his face. És ott van a mosoly az arcán. And so it helped me to see the importance of faith. Segített nekem meglátni a, a hit fontosságát. That there's probably nothing that brings more pleasure to God than when we trust him. Hogy valószínűleg semmi más olyan dolog nincs, ami ami nagyobb uh, örömet hozna Isten szívére, mint az, amikor bízunk benne. Related to this is that idea of pleasure. Ehhez kapcsolódik a In verse 5 of Hebrews 11, a 11 a 11-es fejezet 5-ös versében The writer brings up this man named Enoch. A Biblia megemlíti Énokot. And you can go ahead and read verses 5 and 6. ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Notice at the end of verse 5. Vegyük észre az ötös vers utolsó részénél. He, he uses the same word that he had used in verse 2. Ugyanazt a szót használja, mint amit a második versben. But he adds something to it. De hozzáad még valamit. He says he obtained witness from God that God was pleased with his faith. Azt mondja, hogy bizonságot nyert arról, hogy Isten szemében ő kedves volt. And then verse 6 goes on to explain it further. És a hatos vers tovább magyarázza ezt. And he says it's not possible to please God apart from our faith. Hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt. And he says you must believe that God exists. Hinned kell, hogy Isten létezik. And that he will reward you. És hogy majd ő megjutalmaz téged. And so God gives us a prize. Tehát Isten jutalmat ad nekünk. That when we trust him, he is so filled with pleasure. Hogy amikor uh, bízunk benne, ő annyira uh, ez számára annyira kedves. That he says one day when you stand before me, I will reward you. Hogy azt mondja, hogy majd egy nap, amikor megállsz előttem, akkor megjutalmazlak ezért. And so Please never forget these two things about faith. Kérlek, ne felejtsétek el ezt a két dolgot a hittel kapcsolatban. That every time we trust God, hogy minden egyes alkalommal, amikor bízunk Istenben, He gives his approval by applauding. akkor ő elismerést ad érte azáltal, hogy megtapsol. And there is a huge smile that comes across his face. És hatalmas mosoly ül ki az arcára. So with that in mind, we want to look at Abraham. És e-, erre gondolva majd megnézzük most Ábrahámot. Abraham is introduced in verse 8. Ábrahámot a 8-as versben mutatja be. And we'll look at verses 8, 9 and 10. És, és majd a 8-as, 9-es és 10-es verset fogjuk megnézni. And we're going to see three aspects to Abraham's faith. És Ábrahám hitéről három uh, Ábrahám hitét három aspektusban fogjuk megnézni. In verse 8 he talks about his initial faith. A 8-as versben arra a kezdeti hitére utal. In verse 9 he talks about his living faith. A 9-es versben a, a megélt hitére utal. And then in verse 10 he surprises us. És a tizedik versben meglep minket. He doesn't write what I thought he would write. Mert nem azt írja le, amit gondoltam, hogy majd írni fog. And so we'll save that for the last. Ezt így meghagyom a legutoljára, nem árulom el. But first, Abraham's initial faith. Az első Ábrahám kezdeti hite. Abraham was raised in Ur of the Chaldees. Um, Ábrahám úrban, a káldeusok földjén nevelkedett fel. That's pretty much where Iraq is today. Ja, ez nagyjából uh, Irak területe. Abraham was not raised in a family of people who knew God. Ábrahámot nem olyan családban nevelték fel, nem olyan emberek között, akik ismerték volna Istent. In fact, we're told in Joshua 24:2. A Józsué 24:2-ben that Abraham and his brother Nahor azt mondja, hogy Ábrahám és testvére Nahor. and his father Terah és az ő apjuk Terah that for the first 75 years of Abraham's life, hogy az ő, tehát Ábrahám első 35 évében, they worshipped idols. Ők bálványokat imádtak. To our knowledge, Abraham never heard of the one true God. Úgy tudjuk, hogy Ábrahám addig soha nem hallott az egy, egy igaz Istenről. That is until Genesis chapter 12. És majd csak az, az 1 Mózes 12-ben. And then a very strange thing happened in the life of Abraham. És nagyon, valami nagyon furcsa dolog történt Ábrahám életével. Genesis 12 verses 1 to 3. Uh, Az 1 Mózes 2 1-2-ben. It simply says that the Lord spoke to Abraham. Uh, egyszerűen csak annyit mond, hogy és az Úr szólt Ábrahámhoz. And he told Abraham, he says, here's what I want you to do. És azt mondta, hogy figyeld, itt, itt van, ez, ez az, amit uh, akarom, hogy tegyél. He said, I want you to leave your family and your homeland. Azt szeretném, hogyha elhagynád a családodat és az otthonodat. And I want you to go to a land that you've never seen before. És szeretném, hogyha elmennél egy olyan földre, amit még soha nem láttál. And he said, if you do that, és azt mondta, hogy ha ezt megteszed, then I will make of you a great nation. Akkor nagy nemzetté teszlek téged. And ultimately all the nations of the earth will be blessed through you. És végső soron a föld összes nemzetsége általad nyer áldást. Now put yourself in Abraham's position. Ted magad Ábrahám cipőjébe. For the first time in his life he hears about this God. Életében először hall Istenről. He literally hears the voice of God. Szó szerint hallja Isten hangját. And God said, pack everything up and leave. És Isten azt mondja, hogy pakolj össze mindent és menj el. Now, the most amazing part is that he obeyed. A legfantasztikusabb része ennek az az, hogy engedelmeskedett. Hebrews 11:8 says this. A zsidók 11 azt mondja. Oh. Please go ahead and read. 8. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva hova megy. Now notice the opening words. Uh, vegyük, vegyük észre az anyitó szavakat. He says, it's by faith that Abraham obeyed. Hit által engedelmeskedett Ábrahám. Because he trusted God, that's why he obeyed. Uh, azért engedelmeskedett, mert bízott Istenben. And so there was this incredible change that took place in his life. Itt volt ez a, a hatalmas változás, ami, ami végbe ment az életébe. Now let me suggest it's very similar for you and me. Uh, hagy javasoljam azt, hogy vegyétek észre azt, hogy ez nagyon hasonló a te és az én életemben is. For some of us we were not raised around Christian things. néhányan ugye nem keresztény családban növekedtünk fel. I was raised in a non-Christian home. Én egy nem, nem keresztény családban nőttem fel. I did not have any idea who Jesus was. Fogalmam sem volt arról, hogy ki volt Jézus until I was 18 years of age. Csak amikor 18 éves voltam. And a friend shared with me the gospel of Jesus Christ. Egy barátom osztotta meg velem Jézus Krisztus evangéliumát. And I listened for six weeks. És hat héten át hallgattam. I attended church with this friend for six weeks. Hat héten keresztül jártam ezzel a barátommal a gyülekezetbe. And after that six weeks, my friend asked me a question. És hat hét után ez a barátom feltett egy kérdést. This friend said, "Do you think that you need Jesus Christ as your Savior and Lord?" Megkérdezte, hogy szerinted szükséged van Jézus Krisztusra, mint megváltóra és úrra? And as soon as that friend finished that question, és abban a pillanatban, ahogy a, a barátom befejezte ezt a kérdést, there was a light that went on in my mind and my heart. Olyan volt, mintha felkapcsolták volna a lámpát az agyamban és az értelmemben. And I smiled at this friend. És rámosolyogtam a barátomra. And I said, That That's what I need. És azt mondtam, hogy igen, erre van szükségem. Now this was very strange. Ez nagyon furcsa volt. Because I never went to church. Mert soha nem jártam az előtt gyülekezetbe. In fact, my father trained me with he only taught me two things. A, az apukám igazából két dolgot tanított meg nekem. He says number one, do not trust people. Az első dolog az, hogy ne bízz az emberekben. And number two, especially do not trust religious people. És különösképpen ne bíz a vallásos emberekben. Because religious people are out after your money. Mert a vallásos emberek igazából okay? amit akarnak tőled az a pénzed. And so after that night when I trusted Christ. És ezután e, ezután az éjszakán amikor amikor bíztam vagy odaadtam az életemet Krisztusnak. I came home and I saw my father. Hazamentem és találkoztam az apukámmal. And my father is not built like me. Az apukámnak nem olyan testfelépítése van, mint nekem. I'm skinny like my mother. Olyan kis vékonyka vagyok, mint az anyukám. My father is like <laughs> this. Az apukám ilyen. And uh, he didn't talk to me for two weeks. Két hétig nem beszélt velem. He felt that becoming a Christian was a betrayal against him. Mert úgy éreztem, hogy azáltal, hogy keresztény lettem, ezáltal elárultam őt. And finally after two weeks he spoke to me. És végül is két hét után végre beszélt velem. And he said, I've decided that I'm not going to fight you about this Christian stuff. Azt mondta, hogy úgy döntöttem, hogy nem harcolok többet ellened a kereszténység ügyében. And when he was talking to me, he was lying in bed. Amikor beszélt hozzám, akkor épp az ágyban feküdt. And he rises up out of bed. kikelt az ágyból. And he gets very close to me. És nagyon közel jött hozzám. And he puts his finger to my nose. És hozzá érintette az ujját az orromhoz. And he says, but I'll tell you one thing. De egy dolgot elmondok and I'll quote him. És idézem. You better be the damn best Christian there ever was, or you will answer to me. <laughs> Jobban teszed, hogyha te leszel a lehető legjobb keresztény, akit csak ismerek. And I understood what he meant. És értettem, amit mondott. He dealt with things only in one way. Csak egyet, tehát e, az, ahogyan foglalkozott a dologgal, az csak egy módon lehetett. And that was to fight. És, és az a harc volt. And of course I answered him very quickly. És persze nagyon gyorsan válaszoltam I said, neki. Yes, sir. Azt mondtam, hogy igen, uram. Yes. And so at I was aware immediately that my faith in Jesus Christ had created changes. Nagyon tudatában voltam annak, hogy a Krisztusban való bizalmam és hitem megváltoztatott dolgokat. when we come to Jesus Christ, there are changes that take place. Amikor odajövünk Krisztushoz, vannak olyan dolgok, amik meg fognak változni. Most of us will not be called as Abraham was called. Legtöbben nem olyan elhívást kapunk, mint amilyet Ábrahám kapott. God usually wants us to stay where we are. Isten általában azt szeretné, hogyha ott maradunk abban a környezetben, ahol éppen vagyunk. But what he calls us to is a different kind of life. De amire elhív minket, az egy másfajta élet. When I first came to know Jesus, amikor megismertem Jézust, I was sure that everything was going to be wonderful the rest of my life. Biztos voltam benne, hogy az életem további részére minden csodálatos lesz. And it wasn't. És nem úgy lett. Life became difficult. Az élet nehézé vált. Because I soon learned something. Mert nagyon hamar megtanultam valamit. That that initial faith is only the beginning hogy ez a kezdeti hit, amikor először bízunk Istenben, az csak a kezdet. And what I had to learn was that every day must be lived by faith. És meg kellett tanulnom, hogy minden egyes napot hitben kell megélni. And the same thing was true of Abraham. És uh, ugyanez volt igaz Ábrahám számára is. Notice verse 9. Vegyük, vegyük, vagy figyeljük meg a 9-es verset. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Notice he begins verse 9 with the same words, by faith. Ugyanazokkal a szavakkal kezdi a 9-es verst is, hogy hit által. And he's describing the last 90 years of Abraham's life. És ezzel írja le Ábrahám életének utolsó 90 évét. And he also adds Isaac, his son, and his grandson Jacob. És beleveszi Izsákot a fiát és Jákobot az unokáját. Now, keep in mind that God had promised to Abraham and his descendants a specific land. Ne felejtsük el, hogy Ábrahámnak és az ő leszármazottainak Isten egy, egy bizonyos földterületet ígért meg. It's the promised land. Ez az ígéret földje. Why is it called the promised land? Miért hívják ezt ígéret földjének? Because God promised the land to Abraham. Mert Isten megígérte, hogy Ábrahámnak adja ezt a földet. But verse 9 is telling us that Abraham never took control of the land. De a 9-es vers ezt elmondja, hogy Ábrahám sohasem birtokolta igazából azt a földet. Notice that it says he lived as an alien azt írja, hogy úgy élt, mint egy idegen. He lived as in a foreign land. Úgy élt, mint hogyha idegen földön élne. He had no permanent dwelling. He lived in tents. Sátrakban lakott, nem volt maradandó otthona. And the same thing was true for his son Isaac. És ugyanez volt igaz a fiára, and, uh, Izsákra is. And his grandson Jacob. És az unokájára Jákobra is. They never took full possession of the promise. Soha az, az ígéretnek uh, soha nem voltak teljesen a birtokában. And this is why verse 9 begins with the words by faith. És éppen ezért van az, hogy a 9-es vers is azzal kezdődik, hogy hit által. That initial faith from verse 8 hogy a nyolcas versben megemlített kezdeti hit was to blossom into a life of faith until he died. az egész életen át tartó hitben kellett, hogy kivirágozzon addig, amíg meg nem hal. But can you imagine getting a promise from God? De el tudod képzelni, hogy kapsz egy ígéretet Istentől. And then living another 90 years. És aztán tovább 90 évet élsz még. And in those 90 years you never experienced the fulfillment of that promise. És az a 90 év alatt soha nem tapasztalod, tapasztalod meg annak az ígéretnek a bete, beteljesedését. What kept Abraham going? Mi tartotta vissza Ábrahámot attól, hogy tovább menjen? What was the driving force in his life? Mi volt az életének a hajtó ereje? Was it just this Palestinian land, a desert and not much else there. Ez a palesztíniai sivatagos föld volt, ami amin igazából nem is volt túl sok minden. Was that the most important thing for Abraham? Ez volt a legfontosabb dolog Abraham számára? And the answer is no. A válasz az, hogy nem. In fact, what God calls you and me to do today. Amire Isten ma is ma engem is téged elhív. He called Abraham to the same kind of thing 4000 years ago. 4000 évvel ezelőtt Ábrahámot ugyan erre a dologra hívta el. And here's the surprise found in verse 10. És a 10-es versben itt van a meglepetés. Because what we would expect is something very different. Mert amit, amit várunk, az valami, ami teljesen más lenne. Because we have in verses 8 and 9 all of this history that we can find in Genesis. Mert a 8-as és 9-es vers azt a történelmet öleli fel, ami a, az egymúzesben már olvashatunk. But there is no mention made anywhere in the Old Testament of what is stated in verse 10. De ami a 10-es versben megjelenik, az a, az Ószövetségben nincs megemlítve. Notice what verse 10 says. Nézzük meg, hogy mit mond a 10-es vers mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. What was the promise that God gave to Abraham that motivated him the most? Mi volt az az az ígéret, amit uh, Isten Ábrahámnak tett? Mi volt az, ami a legjobban motiválta őt? It wasn't the promise of a family. Nem a családnak az ígérete volt. It wasn't the promise of the land nem a földnek az ígérete volt. It wasn't even the promise of this mighty nation that would come from him. És nem is annak az ígérete volt, hogy majd egy hatalmas nagy nemzet válik belőle. What kept Abraham going for 90 years was this. Ami vissza nem, ami segített neki. Aha, tehát a, ami segített neki, hogy tovább uh, menjen, ez alatt a 90 év alatt az ez volt. He kept his sights on a city that he had never seen. Egy olyan városon tartotta a szemeit, uh, amit soha nem látott. Notice it says he was looking for a city. Azt mondja, hogy, hogy egy város felé nézett. So sometime in God's conversations with him. Uh, sometimes sometimes during his conversations with Abraham. Um, néha amikor uh, Isten beszélt Ábrahámmal. God had told Abraham this. Isten ezt mondta Ábrahámnak. There is a city that is beyond your imagination. Van egy város, ami ami túltesz minden elképzeléseden. There's a city that is more beautiful than you could ever imagine. Van egy város, ami sokkal de sokkal csodálatosabb, mint amit el tudsz képzelni. And it will be a part of a new earth. és az része lesz majd egy új földnek. And on this new earth are very special things. És ezen az új földön nagyon különleges dolgok lesznek. There will be a very special people. Nagyon különleges emberek lesznek. And what makes them special is that they will be changed. És ami különlegesé teszi őket, az az, hogy ők mások lesznek. These people will be without sin. Ezek az emberek bűn nélküliek lesznek. There will be perfect harmony tökéletes harmónia lesz. You will do more enjoyable things than your mind could imagine. Sokkal inkább élvezetesebb dolgokat fogsz majd tenni, mint amiket el tudsz képzelni. And God then said, in the middle of this new earth, és Isten azt mondta, hogy ennek a, az új földnek a közepén I'm going to place the most beautiful city that you've ever seen. Oda, oda helyezem majd a, a leggyönyörűbb várost, amit, amit még nem is láttál. It will be huge hatalmas lesz. It reaches roughly from San Francisco, California to Chicago, Illinois. Um, körülbelül San Fra a Kalifornia San Franciscótól egészen a Chicagoig fog élni, érni. That's about 2000 miles, kilometers, I don't know. Ez körülbelül 2000 mérföld, nem tudom hány kilométer. And in Revelation 21, this city is pictured as coming down to the new earth. A jelenések 21-ben úgy írja le ezt a várost, hogy leszáll a földre. It's a very dramatic thing that God will do. nagyon ilyen drasztikus dolog, amit majd Isten el fog végezni. And everyone on the earth will see this new city coming down. Mindenki, aki a földön lesz, akkor látni fogja, hogyan leszáll ez a város. It is going to be a slow descent to the earth nagyon lassan fog így leszállni, leereszkedni a földre. And I will leave it to you to read the description in Revelation 21. És nem most nem fogjuk felolvasni, majd otthon elolvashatod a jelenések 21-et. But the thing that will make this city the most unique is this ami a legkülönlegesebbé teszi ezt a várost, a következő lesz. This city will be the greatest manifestation of the glory of God that there has ever been. Ez a város lesz eh, a valaha volt legnagyobb kinyilatkoztatása Isten dicsőségének. In fact, one of the descriptions of it is this. Az egyik leírása a következő. There will be no need to have lights or electricity in this city. Nem kell, hogy legyen világosság vagy fény ebben a városban. Because this city will be lit up by the glory of God. Mert ezt a várost Isten dicsősége fogja bevilágítani. And so it will be on display for the whole earth to see. és ott lesz majd, az, e, hogy az egész föld láthassa ezt. Now, what's amazing is this. Ami csodálatra méltó az ez is that God told Abraham about that all the way back in Genesis 12. Az az, hogy, hogy már az 1 Mózes 12-ben beszélt Isten Ábrahámnak erről a városról. And God was so good in describing the city. És Isten annyira pontosan írta le ezt a várost. That we're told that Abraham kept looking for this city which has foundations. Hogy Ábrahám folyamatosan kereste azt a várost, aminek alapja van. And notice the twofold description. És vegyük, vegyük észre a két uh, fajta leírás. God himself is the architect of this city. Hogy Isten maga az építője ennek a városnak. And God himself is the builder of this city és hogy a tervezője és Isten maga az építője ennek a városnak. Now, I think this is the same thing that Jesus referred to in John 14. A János 14-ben szerintem Jézus pontosan erre utalt. Where Jesus promised the disciples that he, when he went away, he was going to build a place for them. Hogy amikor Jézus azt mondta a tanítványának, hogy elmegyek és helyet készítek nektek az én atyám országában, akkor erre a városra gondolt. Now, you may be asking a question. Lehet, hogy most kérdéseid vannak. You may be thinking, so what? Lehet, hogy azt kérdezett, hogy és akkor? What's the big deal about this city? Mi a nagy dolog ezzel a várossal kapcsolatban? <clears throat> the big deal is this. A nagy dolog ezzel kapcsolatban a következő. Remember in verse 9, Abraham is described as a foreigner. Emlékezzetek arra, hogy a 9-es versben uh, úgy mutatja be Ábrahámot, mint aki idegen. Uh, he was to view himself in the promised land like I view myself in Hungary. Um, úgy kellett, hogy magára nézzen az ígéret földjén, mint ahogy én nézek saját magamra itt Magyarországon. If it weren't for Robin Carroll and for Bodhi, hogyha nem uh, lenne uh, Rabi és Carroll és Bodhi, uh, Steve and I would know nothing about how to take care of ourselves. Steve és én nekünk fogalmunk sem lenne arról, hogy hogyan gondoskodjunk magunkról. We would be walking the streets looking for someone who spoke English. Valószínűleg az utcákat járnánk, hogy találjunk valakit, aki tud angolul. We don't know how to get around the city. Nem tudjuk, hogy a városban hogyan kell we közlekedni. We can't speak the language. Nem, nem beszéljük a nyelvet. I can't even order a meal. <laughs> Még kaját sem tudok rendelni. This is not home. Ez nem, nem az otthon, nem otthon vagyunk. Now, when we go home tomorrow, Holnap, amikor hazamegyünk, ott már más lesz. Well, what was true of Abraham is true of us. Ami igaz volt Ábrahámra, az igaz ránk is. Peter says in 1 Peter 1 and 1 Peter 2. Az 1 Péter 1-ben és az 1 Péter 2-ben Péter ezt mondja. He says that we also who know Jesus, we are strangers and we are aliens. Hogy mi azok, akik ismerjük Jézust, mi is idegenek vagyunk. Paul describes it this way in Philippians 3. A Filippi 3-ban Pál így, így írja le. He says our citizenship is not here on this earth. Uh, ami állap, micsoda? Az állampolgárságunk nem ebben a nem ezen a földön van. He says but our citizenship is in heaven. hanem a mennyben valami állampolgárságunk. And so for us, the principle is the same as it was for Abraham. Számunkra az alapelv ugyanaz, mint ami igaz volt Ábrahámra is is that I don't want to get too attached to the things of this world. Nem szeretnék túlságosan is uh, hozzá rag ragaszkodni ezekhez a földi dolgokhoz. I don't want this world to become my God. Nem szeretném, hogy ez a föld váljon az Istenemmé. That money or my profession are not to become my gods. Hogy a pénzem vagy a, vagy a munkám váljon az Istenemmé that I am to think of life in the same way that Abraham thought of life. Úgy kell az életre gondolnom, mint ahogy Ábrahám gondolt az életre. And he understood that everywhere he went, he was only a stranger. Megértette azt, hogy akárhova is megy, ő mindenhol idegen. And so we have this opportunity to live a different kind of life. Megvan a lehetőségünk arra, hogy egy másfajta életet élhessünk. And the different kind of life is a life of faith. És ez a másfajta élet az pedig a hitnek az élete. God may be calling you to a specific kind of ministry. Lehet, hogy Isten egy, egy bizonyos fajta szolgálatra hív téged. It may be a ministry that takes you away from Debrecen. Lehet, hogy egy olyan szolgálat, ami miatt el kell hagynod Debrecent. Or it may be a ministry that keeps you in Debrecen. Vagy lehet, hogy egy olyan szolgálat, ami épp hogy itt tart Debrecenben. And you'll stay in Debrecen and you'll get married and get a job. És hogy itt van az Debrecenben megházasolt munkád lesz. But regardless whether we leave to go somewhere or we stay, de attól függetlenül, hogy elmegyünk valahova, vagy itt maradunk, Abraham is this model for us. Abraham marad a példaképünk számunkra. That I mainly invest in things that are going to last until that city arrives. Hogy legfőképpen olyan dolgokba fektessük be az energiáinkat, ami majd abban a városban lesz uh, nyilvánvaló, ami, ami örökké tart. Look for a moment at Hebrews 13 and verse 14. A zsidók 13 13-14-es versét nézzük meg. Now remember back in Hebrews 11:10 he he said that Abraham was looking for a city which has foundations. A zsidók 11:10-ben ugye azt mondta, hogy hogy várta a várost, amelynek szilárd alapja van. But he describes it a bit differently in Hebrews 13:14. De a zsidók 13:14-ben másképp írja ezt le. He says, "For here that is on earth we do not have a lasting city." Mert nincsen itt a földön maradandó városunk. Now have you noticed how that's true in life? Észrevetétek már, hogy az életben ez mennyire igaz? Things don't last. A dolgok nem, nem maradnak, nem tartanak sokáig. Clothes that you bought five years ago maybe you can't fit into them any longer. Vagy azok a, azok a ruhák, amiket körülbelül öt évvel ezelőtt vettél, már nem biztos, hogy beleférsz. Or food that you've been sitting let sit around the house is no longer good. Vagy a, az étel, ami már a már ott hagytál a, a házban egy pár... De, na. It szóval, ami otthon van étel, az már lehet, hogy megromlott. It is the nature of this world that it's always changing. Um, ennek a földnek az, az a természete, hogy mindig változik. And it's always changing into something that will distract you and me from Jesus. És mindig olyan dologá változik, ami, ami um, a Jézussal való kapcsolatodat megzavarhatja. Satan is described as the god of this world a sátánt úgy írja le, hogy a, e világ fejedelme. And Satan orchestrates things in this world. És sátán az, aki, aki összehangolja a, ebben az életben a dolgokat. His purpose is to make things in this world look better than God. Um, az a célja, hogy e, e, ezen a földön uh, úgy, úgy mutassa be a dolgokat, hogy azok jobbak, mint Isten. As an example példakép. I couldn't help but notice this beautiful trumpet. Uh, nem tudtam megállni, hogy ne figyeljem meg ezt a gyönyörű trombitát. Now I used to play the trumpet. Én is játszott, én is loved, trombitáltam. Loved playing the trumpet. Nagyon-nagyon szerettem. I can't play it anymore. Már nem tudok but játszani. I used to be able to. De régebben tudtam. This is a beautiful trumpet. Ez egy and, gyönyörű trombita. Yes, and you play well too. És nagyon jól játszol. Thank you. You really do. Köszönjük. But I could fall in love with this trumpet. De bele tudnék szeretni ebbe a trombitába. Right? I could fall in love with playing the trumpet more beautifully than anyone else in the world. Bele tudnék szeretni abba, hogy, hogy abba a, a tudatba, hogy, hogy én trombitáljak a világon a lehető legszebben. And that trumpet could become my God. És ez a trombita az Istenemmé válhatna. But what I would find out later would be this. De amit később, amire később rájönnék, az a következő lenne. Neither this trumpet ez a trombita sem. Nor me becoming the best trumpeter in the world. Sem az, hogy én a világ legjobb trombitásává váljak. Will ever satisfy me. Soha nem elégíthetne meg engem. It will never satisfy. Soha nem elégítne, elégítene meg. And if you replace the trumpet with money. És hogyha a trombitát behelyettesíted a pénzzel, or becoming the best in your profession, vagy a, az, azzal, hogy a munkádban a legjobbá váljál, even if you attain them, they will still not satisfy. Még hogyha el, elérnéd is ezt, akkor sem elégítene meg. Because God is the only one who can truly satisfy us. Mert Isten az egyetlen, aki valóban meg tud téged elégíteni. And so this is why Hebrews 13:14 begins with those words. Éppen ez az, ami miatt a Zsidók 13:14 ezzel kezdődik. There is nothing in this world that is going to last. Nincsen semmi ezen a földön, ami maradandó lenne. But notice what he then says. De vegyük észre azt is, amit majd ezután mond. He says, but we are seeking the city which is to come. hanem az eljövendőt keressük, azt it's, a várost, ami majd eljön. It's the same city that was promised to Abraham. Ez ugyanaz a város, amit Ábrahámnak ígért. It's the same city described in Hebrews chapter 12. Ez ugyanaz a, a város, amit a zsidók 12-ben ír le. It's this new Jerusalem. Ez az új Jeruzsálem. But notice he changes words in verse 14. De figyeljük meg, ahogyan megváltozik a, megváltoztatja a szavakat a 14-es versben. We are told of Abraham that he was looking for this city. Uh, azt mondja, hogy e felé a város felé nézett. But in verse 14 it says that we are seeking this city. De a 14-es versben azt mondja, hogy mi ezt a várost keressük. See, we could have made a mistake. Lehet, hogy uh, hibát követett el. We could have thought that looking for that city meant this. Lehet, hogy uh, e felé a város felé nézés ezt jelentette. Like if you're watching a, a, a sporting event on TV that you really don't like. Mint hogyha olyan sport eseményt nézni a tévében, amit igazából nem is szeretsz. And someone says, what are you doing? És valaki megkérdezi, hogy mit csinálsz? Well, I'm, I'm watching the game. Nézem a meccset. Well, who's playing? Ki játszik? I don't know. Nem tudom. What's the score? Mi az állás? I don't know. Nem tudom. In other words, they're sort of looking, but they're not paying attention. Uh, That's más szavakkal nézel, de igazából nem látsz. It's a very different thing to say I am seeking this city. Teljesen más dolog, ha azt mondod, hogy keresem ezt a várost. That means that it's something that I want more than anything else. Ez azt jelenti, hogy ez egy olyan dolog, amit sokkal jobban szeret, szeretnék, mint bármi mást. It means that I am investing now so as to get to that city. Ez azt jelenti, hogy most, most uh, végzem ezeket a befektetéseket, hogy majd egyszer tényleg elérjem. It means that I'm living my life now for the benefit of others so they can come with me to that city. Úgy élem az életemet, hogy az másoknak hasznára válhasson, hogy majd ők is eljöhessenek ebbe a városba velem. And how do we live life that way? És hogyan, hogyan élhetjük az életünket ilyen módon? When there's another group, when Bodhi says one day we're going back to Ukraine. Hogyha lesz egy másik csoport, amikor Bodhi újra azt mondja, hogy visszamegyünk Ukrajnába. Should you go? El kellene, hogy menjél. The question that will answer that question for you a kérdés, ami ezt a kérdést megválaszolja majd neked. Am I seeking this city? Én keresem ezt a várost. Am I going to Ukraine because I want to take Ukrainians with me? Azért megyek uh, Ukrajnába, hogy majd uh, ukrajnaiakat is vihessek a mennybe. Do I want to see some of these orphans come to know Jesus? Szeretném, hogy ezek a, az árvák majd megismerjék Jézust. Do I want to love people who are alcoholics? szeretnék eh, olyan embereket szeretni, akik alkoholisták? With all my heart do I believe that Jesus is the most important thing in their lives. Hiszem -e a teljes szívemmel, hogy Jézus Krisztus a legfontosabb személy az életemben? And if I am convinced of that, és hogyha e felől meg vagyok győződve, then I will do all I can to go akkor megteszek minden tőlem telhetőt, hogy elmehessek. Even if it means that I sacrifice my time. Még akkor is, hogyha ez azt jelenteni, hogy fel kell áldoznom az időmet. Maybe it means that you will sacrifice financially. Lehet, hogy ez azt jelenti, hogy, hogy anyagilag kell áldoznod. But any sacrifice is worth it. De bármilyen fajta áldozat megéri. Even if I have to sacrifice my life for the sake of Jesus. Még akkor is, hogyha Jézusért fel kell áldoznom az életemet. I am willing to do that. Én hajlandó vagyok ezt megtenni. And why? És miért? Well, we haven't talked much about this why. Ez a miért kérdésről még nem sokat beszéltünk. But it's because of this. De ezért. It's because I know Jesus Christ. Ez azért van, mert mert ismerem Jézus Krisztust. I not only know him, but I love him. És nem csak, hogy ismerem, de szeretem is. And I love him more than I love my wife. És sokkal jobban szeretem, mint ahogy a feleségemet szeretem. I love him more than I love my four children. És jobban szeretem őt, mint ahogy a négy gyermekemet szeretem. And I love him more than I love my four and a half grandchildren. <laughs> és sokkal jobban szeretem őt, mint ahogy a négy és fél unokámat szeretem. Ja, négy és... nem. Négy és fél. What are they saying? <laughs> See, that's why we're willing to do that, because we have experienced the love of God that comes into our lives when we trust Jesus Christ. Éppen ezért vagyunk hajlandóak ezt megtenni, mert ismerjük Jézus Krisztus szeretetét, hogy milyen az, amikor bejön, bejön ez az életünkbe, amikor bízunk Istenben. It's called the new birth. Ezt az újjászületésnek nevezik. It's called being born again. Újjászületésnek nevezik. And it's a miracle that God performs in our lives. És ez egy olyan csoda, amit Isten végez el az életünkben. And that's the reason why we're willing to live by faith. És ez az oka annak, hogy hajlandóak vagyunk hit által élni. And all the time seeking that city which is to come. És hogy mindig mindig keressük azt a várost, ami majd eljövendő. This is how I want to live my life. Én így szeretném élni az életemet. And I trust that it's the way that you want to live your life. És abban bízom, hogy ez az a fajta élet, amit te is szeretnél élni. And I, and I want you to know that um, I pray for you regularly. És szeretném, ha tudnátok, hogy, hogy rendszeresen imádkozom értetek. And I will continue to do so. És uh, ezt folytatni fogom. Uh, it's so good to see people that I had met during my first visit. És nagyon jó olyan emberekkel találkozni, akikkel találkoztam akkor, mikor először voltam itt. You probably already know this, but Bella right there. Lehet, hogy már tudjátok, de Béla. He, he is one of the kindest people I've ever met. Ő az egyik legkedvesebb ember, akivel valaha találkoztam. Yes. Így van. Yes. Yeah, yeah, yeah. Um, and um, Sundi, yes. And Sundi, ja, és Sundi. Is married. Megházasodott. Yes. To, to Martha, right? Is mm-hmm. that? Yeah, yeah. Oh, I'm so Már- glad. Márti van. Nagyon örülök <laughs> I'm neki. so glad. Um, I will be finished speaking now. Thank you for letting me come. <laughs> and um, uh, Carol Porter said to say hi to you and that she loves you. Szóval most befejezem akkor a tanítást, és uh, szeretném elmondani, hogy Carol Porter üzeni, hogy szeretiteket és üdvözöl titeket. How many know Carol? Ki ismeri Carol Portert? Many? Okay. Uh, she is, uh, she has cancer. Uh, rákos lett. And is going through uh, treatments. Mm, kemoterápián megy éppen keresztül. And um, it's, it's a very hard time for her and her family. Elég nehéz uh, időszak ez a számára és a családja számára. But she wanted to make sure that uh, you knew that she has not forgotten about you. De mindenképpen uh, szerette volna biztosan tudni, hogy tudjuk azt, hogy ő nem felejtett el minket. And I look forward to seeing what the Lord will let us do together in the future. És nagyon uh, várom azt, hogy meglássuk, hogy mi az, amit uh, Isten tartogat a számunkra, hogy együtt végezzük. Okay. I'm done. Kész vagyok. Bauri?